Avui fa un fred que pega. Estem entre 6 i 14 graus. Esteu escoltant la ràdio de Sella, en la que parlem els més menuts del poble. vosaltres estan jo, Sandra, Roser, Inés, Carmen, Anna, Estem acabant el primer trimestre i abans de vacances anem a inaugurar esta fabulosa secció des d'on desitgem bones festes de Nadal. Que tingueu cura amb els dolcets que la figura va a deformar. Anem a estar amb tots vosaltres cada 15 dies informant-vos de les novetats. Farem ja! i intentarem que els nostres iaios participen amb nosaltres contant-nos aventures i algunes coses més. para ambos. Anem a divertirnos y i entretindre a los per a que no de mi i y de este tornar a escoltar la nostra veu. vos contarem com anem a fer el, el nostre acomidament de l'any, on tenim un festival superxulo en el que participem tots els xiquets i xiquetes del col·le. Ah, que no te s'oblide que també participaran els mestres i alguns membres de la, les nostres famílies. Anem a començar! infantil, dues nadales i un poema. El abeto vacío, pastoret on vas, com alegre campaneta. I en primer, segon i tercer tenim tres Nadales. Què li durem? Arre Curriquito i We Wish a Merry Christmas. I un teatre, el Bon Camperal i el seu fill. En quart, cinquè i sisè tenim tres cançons, Catatumba, van nedar en el saxo, trompeta, percussió i clarinet i Santa Claus és còmic total. I dos obres de teatre que diuen la primera aula desastrosa i la segona les obres de cosida. No ens queda més a dir de moment, perquè ja havien dit que sols estaríem una estona. El proper encontre serà després de Nadal, us esperem en la sintonia de la Ràdio Cabiló de Sella. Adeu, bon Nadal i fins l'any que ve!